Və çox alimlər də deyir ki, hətta müsəlmanların e, xeyri olmasa belə, e, müsəlmanın xeyri olmasa belə bu əhdi bağlamaq, yəni caizdir. Caizdir, yəni heç bir hədd qoymadan. Və həmçində buna hədd qoymaq da olar və qoymamaq da ola bilər. Aydın məsələn tutam ki, danışa bilər ki, 5 e, aylıq, 6 aylıq, 5 illik, 10 illik və həmçində buna hədd qoymamaq da olar. Və bəzi alimə də deyir ki, əgər müsəlmanlar o müqavilənin yəni pozulmasında məsləhət görsələr, müsəlmanlar nə etsinlər? O müqaviləni pozsunlar. Əgər hansısa bir müsəlman, daha doğrusu burada müsəlman indi hakimə qayıdır, e, xəlifəyə, rəhbərə qayıdır. Əgər onlar bir kafir dövlətlə müqaviləni bağlayıblarsa və əgər o məsləhət olsa ki, müsəlmanların xeyri olsa ki, məsələn müsəlmanlar görsə ki, gücləri çoxalıb, hücum eləyə bilərlər, oranı dərhal fəth eləyə bilərlər, müsəlmanlar bu, yəni müqaviləni, yəni poza bilərlər. Və bu müqavilə də yalnız və yalnız fərdlər deyil, imam və ya da imamın naibi, yəni imamın e, əmr elədiyi insan tərəfindən yəni, bu müqavilə bağlana bilər. Və həmçində e, bu müqavilədə, bu müqavilədə e, həmən o kafirlər ki, gəlib müsəlman dövlətinə dəyib yaşayır, yaşayacaqlar o müqavilə əsasən, əgər orada həmən o kafirlər, yəni əhd əhli, əgər hansısa bir cinayət törəsələr, istər e, müsəlmanlara, istər malla bağlı, istər canla bağlı, onlar o cinayətlərinə görə yəni cavab verilməlidir. Yəni onlara həmən İslamın yəni qanunları tətbiq yəni olunmalıdır. Əgər onlar müsəlmanların hansısa bir elçisini, hansısa bir tam ki müsəlmanlar e, onlara birini məsəl üçün girov qoyublarsa və ya onlar da müsəlmanlara girov qoyublarsa, əgər onlar müsəlmanların girovunu öldürsələr, müsəlmanların elçilərini öldürsələr, onlara zərər gətirsələr, müsəlmanlara da caizdir ki, yəni onların elçilərini, onların girovlarına yəni zərər versinlər. Və bu əhlül hudna, yəni bu müqavilə bağlananlar yəni zimmə əhli ilə aşağıdakı vəsiflərinə görə, yəni seçilir, aşağıdakı fərqləri var. Fərqlərindən biri odur ki, e, Əhlül hudna, yəni bu müqavilə əhd bağlanan e, kafirlərə, onlara, yəni İslam hökmləri, yəni tətbiq olunmur. Yəni onlar İslamın əhkamları ilə e, mütalib deyirlər. Yəni onlar, əgər sən onunla müqavilə bağlamısansa, O, sən ona deyəməzsən ki, gəl namaz qıl, gəl oruç tut, gəl belə elə, aydındır. Amma zimmə əhl isə, belə zimmə əhl isə bunun əksinədir. Yəni, onlar İslamın qanunlarla mütalibdir, o yəni tələb olunurlar. Və ikinci fərqi ondadır ki, ə, e, zimmə hudn əhli, həmən müqavilə bağlanan insanlar, onlar ə, e, müsəlmanlarla müqavilə bağlayırlar və hərə öz dövlətində yaşayır, aydındır. Ancaq zimmə əhli isə müqavilə bağlayır, müqaviləsi əsas müqavilə əsasən kimin torpağında yaşayır o insan? Müsəlmanın. Çünki onun müsəlmanın fəth elədiyi torpağa həmən o zimmə əhli nədir? Həmən o zimmə əhli o zaman olur. Və onlar da müsəlmanla razılığa girirlər, ancaq onların əkin biçinləri kimə qalır? bütün xeyləri kimə qalır? Yəni, müsəlmanlar müəyyən bir faizə danışırlar, ancaq onların həmən torpalar artıq, yəni müsəlmanların tabiçində olur. Və e, zimmə həli, zimmə həli o insanlara, o insanlara aiddir, o kafirlərə aiddir ki, hansı ki onlar cizyə əhlidirlər. Yəni, cizyə, cizyə əhli kimdir? əhli kitablar. Aydındır, əhli kitab və ya da ki, əhli kitaba, yəni oxşayanlar, yəni əhli kitaba e, şübhəli var ki, şübhə var ki, bu əhli kitab yoxsa əhli kitab deyil. Ancaq əhlül hud nə isə, yəni müqavilə bağlananlar isə onlar əhli kitab da ola bilər və bütpərəstlər də ola bilər. Yəni o döyüşən insanlardır. Yəni, istər, məsəl üçün, əhli kitab, o kitabı olanlardır və istər də bütpərəslərdəndir, o müqavilə hər ikisindən bağlana bilər. Amma zimmə əhli isə kimə aiddir? Yalnız-yalnız, yəni kitab əhlinə aiddir. Və həmçində, E, hudn əhli, yəni müqavilə bağlananlar, əgər e, onlardan e, müsəlmanlar bizdən hiss eləsələr ki, hiss eləsələr ki, onlar hazırlaşırlar əhdi pozmağa, müqaviləni pozmağa, onda müsəlmanlar nə edə bilər? Müsəlmanlar onlarla əhdi poza bilər, onlardan qabaq əhdi poza bilər, çünki müsəlmanların məsləhəti varsa əhdi poza bilərlər. Ancaq zimmə əhli ilə isə e, zimmə əhli ilə isə müsəlman əhdi pozmamış qaba nə etməlidir? Ondan xəbərdarlıq eləməlidir. Zimmə əhlinə xəbərdarlıq yəni eləməlidir. Və beşinci də fərq ondadır ki, bu müqavilə hər bir döyüşən kafir ilə ola bilər. Hər bir döyüşən kafir ilə olur, amma zimmə isə yalnız və yalnız kitab və kitabı oxşar. Yəni, şübhəli ki, bunlarda kitab ölüsü kitab yoxdur, yalnız və yalnız bu qrupla olar. Və ikinci isə e, bu e, zimmə ilə olan əminamansılıqla daxil olanlardır. Və əminamansılıq da odur ki, Əminə Mansur odur ki, hər bir müsəlman, müsəlman bir kafir dövlətinə daxil olanda, orada kafir hansısa bir müsəlmandan əminəmansılıq istəyir. Əminəmansılıq istəyir, buna e, e, isticər deyirlər, hansı ki, Allah subhanı da Quran-ı Kerimdə buyuruyor ki, əgər bir sənin isticər eləsin, neynə? Yəni ona cavab ver. Yəni, bu nə deməkdir? Sən tutam ki, girmirsən bir kafir dövlətinə və orada bir varlı kafir və ya da bir kasıb e, kafir səninlə ola bilər razılığı tanışıq və yaxud da yoxsa gəlib sənə deyir ki, mənə əminəmansıq elə. Yəni ki, məni özündə əminaman elə, mənə heç kim toxunmasın. Əgər sən onu öz əminamançının alına e, götürsən, artıq onun qanı nədir? Qanı qorunmuş olur. Aydın, ona heç kim yəni, toxuna bilməz. Onu heç kim yəni, öldürə bilməz. Və bu da artıq, yəni əminə, əm, əmən də bu sayılır. Yəni, müsəlman e, hansısa bir kafir öz yəni, salayəti altına, öz əlinin altına yəni, götürür. Hansı ki, buna da aid Peyğəmbərin hədisi var ki, Peyğəmbər buyurur ki, "Əl-müminun tetəkəfəu dima'uhum və yəsə bi zimmatihim adnahum." Deyir, müsəlmanlar bir-birlərinin e, necə deyirlər, e, qanlarını, yəni qormuş kimi onlar e, və onların e, zimmələrində, yəni kiminsə bir e, əlin altına götürdüyü insanı ən aşağısı onun e, ən aşağı olan həmən o insan yeyir, onun müdafiəsinə yəni qoşurlar. Yəni müsəlmanlar baxmayaraq ki, yəni kafirlərlə döyüşürlər. Əgər e, müsəl əgər bir müsəlman bir şeyə əgər zamin deyəndsə, başqa müsəlman nə etməlidir? Onun o zaminini yəni qorumalıdır. Yəni, baxımdan ki, əgər müsəlman da bir kafiri əgər əminamansılığa götürsə, yəni onun özün əmənliyinə götürsə, və qalan müsəlmanlar nə etməlidir? Həmin əmənlığa, yəni tabe olmalıdır və ona heç bir zərər qəs, yəni yetirə bilməzlər. Və bu əmən də hər bir buluğa çatmış, yəni ə, ağıl sahibi olan ə, qadın və kişi qul və azad müsəlmandan yəni ola bilər. Yəni hər bir qadın və yaxud da kişi qul və yaxud da azad olan müsəlman bu əmnamanı edə bilər Bu çox alimlərin rəyinə görədir. Ancaq Əbu Hənifə rəyinə görə isə e, Əbu Hənifə rəyinə görə isə, yəni quldan əmən əmən əminamançılar e, götürə, götürə bilməz, hətta onun sahibi ona, yəni izin, yəni verənə qədər. Və e, bu əminamançılar olan insanlar, yəni bir neçə qisimləri var. Onlardan birincisi, yəni elçilərdir ki, tam ki e, onlar elçi kimi göndəriliblər və, və onların bir qismi də, yəni tacirlərdir və bəzi qismlər də yəni e, icarəyə götürülmüşlər, götürülmüşlər ki, hansı ki onlara İslam ərz olunur. Əgər onlar e, istəsələr İslama daxil olurlar, istəməsələr isə yəni İslama yəni daxil olmurlar. Və onların da hökmləri odur ki, onlar, yəni onlar hicr olunmaz, yəni onlar hicrət olunmur və onlar öldürülmür və onlardan heç bir yəni cizyə götürmür. Yalnız və yalnız onlara, yəni İslam ərz edilir və onlar əgər İslama daxil olsalar olurlar, əgər İslama daxil olmasalar da onlar yəni məcbur edilmir. Və üçüncü isə, e, üçüncü zimmə əhlin qismi isə, yəni zimmə əhlidir. Yəni birinci dedik ki, əhlül hud nədir? Yəni müqavilə bağlananlardır və ikinci əmnəmə, əminamançılar, yəni götürüləndir və üçüncü də yəni zimmə əhlidir ki, zimmə əhli də e, bir e, müsəlmanların, yəni bir kafir dövləti, hansı ki, o kafir dövləti, yəni kitab əhlidir, Yahudi, Nasrani və ya da ki, macusilərdən olanlardır. Onlarla döyüş elədiyi zaman onlarla həmən o kafirlərin müsəlmanlar arasında bağlanan, yəni müqavilədir. Yəni həmən o e, kitab əhlinə əgər insanlar olanın fəth eləyəndən sonra və də ki, döyüşə onlarla döyüşdülər, e, döyüşdə axı, e, kitab əhli bilsə ki, artıq onlar udzublar, bu zaman artıq o, e, həmən o torpaq müsəlmanın əlinin altından keçir və o həmən orada olan kitab əhli, yəni kafirlər imamla, yəni müsəlmanların böyükləri ilə və ya ki, onun naibi ilə, onun əvəz edicisi ilə Artıq yəni müqavilə bağlı, yəni zimməyə müqavilə bağlayırlar və burada da zimmədə də yəni danışıq, yəni şərtdir ki, hansısa bir müəyyən miqdarda onlar ittifaq eləməlidirlər ki, məsəl üçün hər il sən mənə bu qədər yəni cizyə verəcəksən və bu cizyəni vermə, əgər onlar razıdırlarsa, qəbul, əgər razı eləsə onlarla yenə də döyüş olunur, ya ölürlər, ya da ki, İslamı yəni qəbul edirlər. Və onların e, bu e, cizyə verməkləri ilə onlar öz diyarlarında qalırlar, öz diyarlarında qalırlar və o diyarlar müsəlman torpağının ərazisinə keçmək şərtilə. Yəni, o torpaqlar müsəlman ərazisinə keçir, ancaq onlar həmən kafir öz torpaqlarında yəni, qalırlar və onlar hər ildə e, cizcələrin, yəni İslam dövlətindən yəni, təqdim eləyirlər. Və buna da e, aid Quran-ı Kərimdə Allah s.ə buyurur ki, Qatülüllədinə قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون Yəni Allah Subhanahu buyurur ki, o kəslər ki, Allaha və qiyam, axirət günə inanmırlarsa və onlar Allah Subhanahu haram elədiyini və e, peyğəmbərin haram elədiyini haram eləmirlərsə və onlar haqq dinlə e, haqq dini qəbul eləmirlərsə, <coughs> onlar e, hansı ki onlar əhli kitab, onlara kitab verilən əhldir. Onlar cizyə verməlidirlər və cizyə verdiyi halda onlar nə olmalılar? Yəni alçaldıcı halda. Yəni ki insan e, əgər e, müsəlman e, əzimməhli ilə cizyə alırsa, Bu artıq onun rəzilliyi idi, aydındır? Yəni o e, zimməli rəzil olmalıdır. Yəni müsəlmanlar arasında alçaq olmalıdır. Və baxımdan Yəni alçaq nə barədə? Yəni müsəlman onun üzərində ağı olmalıdır. Müsəlman onun üzərində izzətli olmalıdır. O müsəlman üçün təkəbbül eləmək olmaz. Və baxımdan da alimlər ora, yəni şərtlər qoyurlar inşallah, yəni indi yəni onu oxuyarıq və Cizrə də halı odur ki, e, imam buyurmalıdır ki, mən sizi bu e, müqavilə ilə e, sizi zimməhli qəbul edirik və siz ildə bu qədər məbləğdə, yəni verməlisiniz və o məbləğin miqdarı da yəni imam özü təyin edir və o da düşə də bilər, qalxa da bilər. Necə ki, ki, Ömər radiyalarının vaxtında hər şey bahalaşdığından, yəni Ömər radiyalarını da həmən cizyələr neyləmişdi? Cizyələrin də miqdarını yəni qaldırmışdı. Və alimlər e, ona şərt qoymuşlar və şərtlərindən biri odur ki, Yəni, daimən bu cizyə e, daimən qoyula bilər, yəni e, müəyyən illik deyil, çünki e, o biri müqavilələrə baxanda, əmənin müqaviləsinə və hətta əhlül hudnənin müqaviləsinə baxanda onlar müəyyən e, miqdarda ola bilər, amma bu zimmə isə yəni miqdarsız olur. Yəni müqavilə bağlanır və hər ildə o cizyəsini ödəyir, e, cizyəsini ödəyir və bu da e, daimən bu müqaviləni bağlamadan ötəri, yəni alimlər iki şərt qoyublar və şərtlərin biri odur ki, həmən e, əhli, cizyə əhli daima öz cizyəsini yəni ödəməlidir. Yəni heç vaxt inkar eləməli deyil. Və ikinci şərt odur ki, onlar İslam əhkamlarına iltizam eləməlidirlər. Yəni, onlar il İslamın buyurduğu əmirləri neynəməlidirlər? Yəni, yerinə yetirməlidirlər və İslamın haramını haram kimi qəbul etməlidir və halalını da halal kimi qəbul etməlidirlər və bu haqda İbn Qədəm və Rəhməllər Muğni kitabında yəni qeyd edib. Və həmçində mavardır, yəni bir neçə şərtlər aid, e, buna aid elib və o şərtlərdən bəzilərinin vacib və bəzilərinin də müstəhəb olduğunu yəni bildirir. Və vacib olan şərtlər odur ki, yəni cizci əhlinə vacib olan şərtlərdən biri odur ki, onlar İslama, yəni kitaba, Allahın kitabına tən eləməli deyirlər. Yəni, istezə eləməli deyil. Məsəl üçün, görürsən ki, e, onlar cizci əhli, amma İslama tən eləyirlər, amma bu olmaz. E, cizci əhli, əgər cizci verirsə, bu artıq müsəlmanların əlin altında bu rəzildir və rəzilliklə yanaşı o İslama, yəni Allahın kitabına tən eləməlidir və ikinci də o Allahın e, rəsulunu yana yalan saymalıdır. Aydındır? Və həmçində üçüncü hal odur ki, o İslamı, yəni pis xatırlamalı deyil, insana pis mırdar fikirlər deməli deyil və həmçində əgər o zimməhl əgər hansısa bir müsəlmana zina, müsəlman qadın zina eləyərsə və yaxud da ki, e, nikah eləməyi qadağandır yəni zinası da qadağandır və onu nikah, müsəlmanı nikah eləməsi də düzdür. Zina edən zaman artıq hər ikisi cəza tətbiq alacaqlar, ancaq onu nikah eləmək isə yəni qadağandır. Zimmə həli müsəlmanla yəni, evlənə bilməz. Çünki burada artıq müsəlman qadının haqqı, hüququ həmən o müşrikdən, e, e, həmən o cizyə əhlinə nədir? Yəni, daha da üstündür. Və 5-ci şərtlərindən biri odur ki, o hər hansısa bir e, müsəlmanı dinindən, malına, malına görə ona heç bir ərz eləməli deyil. Məsələn, soyğunçuq eləməli deyil, onu soymalı deyil, allatmalı deyil və elə və s. Bu hallardan cizcə əhli müsəlmandan çox aşağı təbəqədədir. Və altıncı da o, e, öz e, kafir e, qardaşlarına kömək eləməlidir. Yəni, o kafirlər ki, hansı ki, döyüşən müsəlmanlara, döy ka müsəlmanlara döyüşən kafirlərdir. Yəni, cizyə əhəli əgər hansısa bir yəni, kafir, tam ki, hansısa bir kafir dövləti müsəlmanlarla döyüşə hazırlaşsa, həmən o cizyə əhəli həmən kafirlərlə yəni, müqavilə bağlamalı deyil, onlara yardım eləməli deyil. Bu şərt, 6 şərti məvardır, vacib şərtlərdən sayılır və müstəhəb şərtlər isə alt, yenə də 6-dır və onlardan biri odur ki, onlar cizgi əhli öz heyətlərin libaslarını e, dəyişməlidirlər. Yəni, onlar müsəlmanlara oxşamalı deyirlər. İstər libasında, istər heyətlərində. Əgər müsəlmanlar saqqal saxlayırlarsa, məsələn, onlar saxlamalı deyil. Əgər müsəlmanlar hansısa bir libası geyinirlərsə, onlar o libası giyməlidir. Hər bir halda onlar yoldan seçilməlidirlər ki, artıq bu insan yəni, e, müsəlmandır, yəni cizgi əhlidir. Və ikinci də, onlar e, müsəlmandan uca evlərdə yaşamalı deyirlər. Yəni, o müsəlmanlar əgər evi hündürdətsə, o müsəlmanlardan uca evdə yəni yaşaya bilməzdir. Çünki o rəz rəzildir və rəzillik də hətta ev yaşayışında da müsəlmandan aşağı yəni səviyyədə olmalıdır. Həmçində onların, necə deyərlər, e, navaqis, navaqis də e, bunların Kalakonçik nədir Azərbaycanda? Zınqurov. Zınqurov. Onların, yəni o E, özlərinin, yəni ibadət yerlərində olan həmin o zınqırovun səsi, yəni gəlməli deyil nə onların o zınqırovun səsi, nə də onların kitablarının oxunuşunun, yəni səsi gəlməlidir. Və həmçində onlar e, müsəlman yaşayan yerlərdə araq içmək və yaxud da ki, özlərinin e, bütlərini ibadət edən zatların, bunlar və yaxud da ki, donuz əti yeməkləri, bunlar müsəlman ətrafından eləmədilər, uzaq yerdə olmalılar. Yəni, müsəlmanların ətraflarında bunu eləyə bilməzdir. Və həmçində onlar öz meyitlərini e, bastırmaqlarını gizli eləməlidirlər, yəni bunu müsəlmanlar e, yəni gizlətmə, müsəlmanlardan gizlətməlidirlər, izhar eləməlidirlər. Həmçində meydin üzərində ağlamaqdır, ondan sonra hüzn eləməkdir ki, bunu da yəni gizli eləməlidirlər. Və həmçində onlar öz minilərinə, e, necə bunu müəllif gətirib ki, yəni öz minilərinə e, nurla, yəni odla, yəni işıqla minməli deyirlər. Yəni bunlar minilərinə minən zaman və bəzilər görürsən ki, nur özü ilə gəzilir ki, e, e, aydın görünsün və bunlar bunu eləməlidir. Yəni, onlar miniyə mindiyin zaman, yəni burada müəllifin məqsədi odur ki, onlar aşkar olunmalı deyirlər. Yəni, onların vücudları olmamaq kimi bir şey olmalı. Yəni, onların vücudları ədəm kimi olmalı. Yəni, var, elə bir ki, yoxdurlar, aydındır. Yəni, onlar bu cizyə verərlər, verməklə onlar bu şərtlərə təslim tabi olar. Niyə görə? rəzil olmaqlarını bildirməyinə ötərib. Ona görə görürsən, deyir ki, yəni, əgər bir insan minyə minən zaman, əgər işıq varsa, yəni, o insan görünəcək, yoxsa görsənməyəcək. Görsənəcək. Və ona görə deyir ki, onların yəni, müstəhəb şərtlərdən də biri odur ki, onlar minyə mindikləri zaman işıqla minməli deyirlər. Yəni, görünməməlidir, aydındır. Və bütün bu müstəhəb şərtlərdir, hansı bunları e, e, əhkam-ı sultaniyyədə Məvardi rəhməllah bunları yəni xatırlayıb. Və həmçində zimmə həli silah gəzdirməkdən, silah tədrib öyrənməkdən, yəni ox atmaq, tüfəng atmaq, bu cür at oynatmaq, bu cür əməllərdən, yəni uzaq olmalılar, yəni onlar öyrənməli deyillər və həmçində onlar öz yerlərində, yəni kilsələr, ondan sonra sinagoglar tikməli deyillər və e, alış-verişlə də məşğul olmalı deyillər və əgər onların e, müsəlmanlar əgər onların torpaqlarını fəth eləyiblərsə, əgər onlarda o da kilisələr, sinagoglar varsa, onlar məhv edilir və çox alimlər deyir ki, onlar məhv, edil məhv edilməyən, hədib dağıdılmır, qalır öz binasında. Amma düzgün odur ki, onların o kilisələri yəni dağılır. Əgər müsəlman o torpaqları fəth eləsə və oradakı e, kafirləri cizyəyə otuzdursalar, yəni onları cizyə əhlinə döndərsələr, onlar həmən onların ibadət yerləri də dağıdılmalı, dağıdılmalıdır. Əgər e, onlar, e, müsəlmanlar, əgər onların torpaqlarını alsalar və onların e, böyüklərə əgər şərt eləsə ki, yəni biz tabi oluruqsə, yəni e, müharibəsi isə tabi oluruq, ancaq bizim kilsələrimiz yerində qalsın, bu şərti müsəlmanlar yəni qəbul eləyə bilər. Bu cür şərtlə yəni qəbul eləyə bilərlər. Və həmçində onlar onlar e, məclislərdə yəni başda oturmalı deyillər, onlar məclisdə başda oturmalı deyillər və həmçində onlar böyük-böyük vəzifədə çalışmalı deyillər, yəni böyük müsəlmanlar onların əlinin altında işləməli deyil və həmçində onlar birinci salamdan başlanılmır, yəni onlara birinci salam verilmir, yəni salamı o verələrsə alır, yəni sən onunla qarşılaşanda ona birinci salamı vermirsən və onlardan heç biri müsəlmanlardan yüksək yerdə oturmur, Yəni yüksək yerdə oturmaq o deməkdir ki, yəni müsəlman aşağıda o, ondan yuxarıda oturmalı deyil və həmçincə ona, yəni xoş gəldin, onu xoş ilə qarşılamaq, yəni bu qadağandır. Onların bayramların, yəni bayramlarında iştirak eləmək, bayramında iştirak eləmək qadağandır və həmçində onların xəstələrini ziyarət eləmək, yəni qadağandır. Və həmçində cizcə vermək yalnız və yalnız e, ağıl sahibi və kişi xeylaqlarından olur. Ancaq onların qadınlarından, uşaqlarından, dəllərindən e, və onların onlardan olan qullardan, yəni cizyə, yəni götürülmür. Yəni cizyə yalnız və yalnız e, azad e, kişilərdən ağıllı, yəni döyüşən kişilər olur ki, onlardan götürülür, amma qadındır, uşaqlardır, ondan xəstələrdir, bunlardan yəni cizyə götürmür. Və bu bütün bunlarla da onlar da müsəlmanların yanında özlərinə rəzil olmaqların bildirməlidirlər. Yəni, müsəlmanların üzərində yəni, təkəbül eləməli deyirlər, müsəlmanlar üzrən ağı olduqların bildirməli deyirlər, yəni varı ilə, dövləti ilə müsəlmandan üstün olmalı deyil və hətta e, baxmayaraq ki, onlar öz haramlarını eləyə bilərlər, əgər onlar bu haramları müsəlmanların yanında izhar eləyərlərsə, çünki onlar cizyə əhlinə icazə verilir donuz yesinlər, məsələn, zinə eləsin və ya da nəsə eləsin, onu müsəlmanlar görməlidir. Əgər müsəlmanlar onları görsələr, onların araqlarını dağıtmalı, aydındır, onların araqlarını dağıtmalılar, ondan sonra onlara həmən bu cizyəni, e, həmən bu zinəyə görə də onlara da cəzanı yəni, tətbiq eləməlidirlər. Və bununla yəni, İslam tətbiq olunur onlar, çünki onlar cizyə əhlidirlər və onlar İslamın hökmlərindən məhdubdurlar. Onlar İslamın hökmlərinə məhdudlar, ancaq məcbur olunmurlar. Əgər onlar öz e, əməllərini izhar eləsələr, onda onların yəni qarşısı alınır. Və bununla yanaşı, həmçində imama da, yəni xəlifəyə də vacib olur ki, onların yəni qanını, malını qorusun və onlara əziyyət verilmə, müsəlmanların onlara əziyyət verməyinə neynəsin? Onları qorusun. Çünki onlar artıq yəni e, müqavilə e, bağlanıb və onlar cizyə əhlinə, yəni üçün onlar yəni qullar deyillər. Yəni biz bir şey qarışmayaq ki, bir var qul, bir də var yəni cizyə əhl. Aydındır? Qul odur ki, sən döyüş elədin, ələ keçirdin, artıq nə oldu? Onlar sənin qulların oldu. O da sənin mülkündür. Cizyə əhli nədir? Cizyə əhli sən gəldin, bir döyüşə və orada döyüşü gedə-gedə birdən kafirə deyirlər ki, bəli, biz e, təslim oluruqsə cizyə verməyə, aydındır, döyüş yandırılsın və cizyə əhli bunlardır, aydındır. Yəni, artıq da, e, müqavilə bağlanır və onlar cizyə əhlinə çönürlər. <coughs> Və belə olduqları halda artıq imama da vacib olur ki, onların, yəni necə deyirlər, e, malını, qanını, yəni qormuş olsun. Çünki bu barədə hədislər var ki, e, Peynəsən buyurur ki, e, o müsəlman cənnətin iyini duymaz, hətta e, müsəlman deyir, zimmi əhlini öldürən müsəlman deyir, cənnətin e, iyini, yəni duymaz. Aydındır? Yəni çünki onlar müqavilə ilə daxil olmuşlar, müqavilə bağlamış insanlardır. Və Peyğəmbər də buyurur ki, "Əl-muslimun alə şurutim", yəni müsəlmanlar yəni öz şərtlərinin üzərindədirlər. Əgər onlar e, cizyə verməkdən üz döndərsələr və onlar İslamın əhkamına iltisam olmaqdan üz döndərsələr və, və hətta ki, hər hansı halla onlar müsəlmana hücum eləsələr və hətta ki, müsəlmana böhtən asalar və hətta ki, izinə eləsələr və hətta ki, yol kəssələr və hətta ki, müsəlmanı həbs eləsə və hətta ki, Allah subhanətən və hətta Peyğəmbər və hətta Allahın kitabını pis zikirləsə, pis xatırlasa və hətta ki, qadağan olmuş bir şey eləsələr və bütün bunlarla yanaşı onların artıq e, əhdləri pozulur, yəni qadınlardan başqa həmən o zimmə əhlinin yəni, əhdləri, yəni əhdləri pozulur və onların malları və canları nə olur? Artıq yəni halal olur. Aydındır? Yəni nə zamana qədər onlar öz müqavilələrində, öz şərtlərində e, onlar rəayət eləsələr, müsəlmanlar onların qanlarını, mallarını qormuş olurlar. Nə zaman onlar e, qadan olmuş əməllərdən eləsələr və də ki, xatırlanan cinayətlərdən eləsə, istər Allahın söymək, Peyğəmbərin kitabını söymək və də ki, hansısa bir müsəlmana qətl eləmək və də ki, ona, onun halalı ilə zinə eləmək və hətta başqa yol kəsmək və başqa ə, e, qadğan olan şeyləri eləsələr, artıq bununla da müsəlmanlar onlarla yəni, müqaviləni pozurlar və pozduqları zamanda artıq ə, e, qan, e, müqavilə pozultusu ə, qadınlar uşaqlara deyil, artıq yəni onların yəni özlərinə aid olur və onların da qanı manıla bunun da da yəni halal olur. Bir nəfər bir nəfərlə aid olur yoxsa hamısı posta? Yox, həmən o insanın fərdin özü ilə. Əgər tam ki, e, tam ki 10 min, 10 min, məsəl üçün Azərbaycan tam ki hücum elədi, o kim Ermənistanı dizyəhl elədilər, düz deyil? yəni torpaqları aldılar və oralarda onlar razılaşdılar cizyəyə, düz deyil. Əgər orada e, bir zonada məsələn qruplaşma qalxsa 10 min, 15 min, bəli o müqavilə onlarla pozulur. Və hətta ki fərd olsa fərdlə pozulur. Aydındır, bütün hamıya yəni tətbiq olunmur. Və inşallah gələn dərsdə mürtədlərin hökm barəsində danışacağıq və düzün Allah